بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإن كان ماضيه على فعل بكسر العين فمضارعه يجيء على يفعل بفتح العين نحو علم يعلم إلا ما شذ نحو حسب يحسب وأخواته مثل ومق يمق وورث يرث Evet. Bugün İzzi kitabından, tasrif kitabından 5. dersimizi Allah'ın izniyle okuyoruz. Geçen dersimizde sülasi mücerred bablara başlamıştık. Sülasi Mücerred. Zaten bunları bina kitabından hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz inşallah. Onun için fazla uzatmayacağız. Çünkü binada bunları daha detaylı, daha güzel, daha geniş okudunuz. İzi genel olarak sarf kurallarının genelini muhtevi olduğu için her şeyden kısa kısa bahsediyor. Ama bina sadece bablara mahsus idi. Sadece bu babları anlatıyordu. Onun için biraz daha mufassal, biraz daha geniş, biraz daha güzel anlatmış. Evet. İzzi diyor ki, diyor sülasi mücerred babların madisi ya feale olur, ya feile olur veya faule olur. Evet. Demişti ki madisi feale olursa mudara'ı ya yef'ulu gelir, feale yef'ulu. Binada okuduğumuz işte birinci bab ortaya çıktı. Veya yef'ilu gelir mudara'a, feale yef'ilu babı da ortaya çıktı. Veya yef'alu gelir, feale yef'alu babı da ortaya çıktı. Şimdi neye geldik? Şimdi fe in kana madihi ala fe'ile. Şimdi mazi de değişti. Yani mazi fe'ale olduğu zaman mudara 3 şekil gelebiliyor. Tabi üçünden biri yani. Üçü beraber değil. Buna dikkat edin. Buna çok dikkat edin. Mazisi feala olduğu zaman mudara ya yef'uludur, ya yef'iludur, ya yef'aludur. Üçünden biridir. Yef'ulu olsa birinci babtandır. Feale yef'ulu. Binada okuduğumuz birinci bab. Yef'ilu olsa ikinci bab oluyor. Feale yef'ilu. Yef'alu olsa üçüncü bab oluyor. Feale yef'alu. Bu üç babı öğrendik şimdi. Peki madi feile olursa ne olur? Bir fiilin madisi feile kalıbında sülasi mücerred bir fiil. Feile olsa ne olur? Fe'in diyor eğer kana olursa madihi onun mazisi hi onun yani zamir madihi onun madi sigası olursa ala fe'ile yani sülasi mücerredin madi sigası fe'ile kalıbında olursa fe'ile orta harf kesreli bi kesril ayni diyor aynın yani orta harfin kesresiyle yani esreli olmasıyla. Bir kesril ayni. Mudara ne olur? Fe mudari'uhu. Onun mudari'i fe mudari'uhu. Yani mazisi fe'ile gelenin mudari'i yeci'u ala yef'alu. Yef'alu sigasında gelir. Fe'ile yef'alu. Binadan hatırlıyoruz. Dördüncü bab neydi? Fe'ile yef'alu. İşte dördüncü babı da öğrendik İzzi'de, izi kitabında. Dördüncü babı da okuduk. Fe mudari'uhu yeci'u gelir. Yeci'u gelir. Ala ne üzerine? Hangi kalıp üzerine? Yef'alu. Yef'alu kalıbı üzerine gelir. Bi fethil ayni, aynın yani orta harfin fethasıyla, üstünlü olmasıyla. Evet, nahvu örnek, alime ya'lemu. Bakın işte, alime fe'ile kalıbında. Alime fe'ile kalıbında, ya'lemu yef'alu kalıbında alime ya'lemu. Mazisi aynül fiilin yani orta harfin kesresiyle alime olmuş. Mudari'i aynül fiilin yani orta harfin fethali olmasıyla ya'lemu olmuş. Evet hatırlarsanız bina kitabında 5. bab değil de 6. son bab neydi? Fa'ile yef'iludu. Fa'ile yef'ilu. Evet. faile yef'ilu. İşte şimdi onu da şu, şu e, izli kitabı söyleyecek ama ne surette? Biraz farklı bir surette. Bunlara e, alışacaksınız inşallah. Dikkatinizi çekiyorum. Arap lügatında da yani sarf nahu ilminde de e, teşbih olmasın aynen fıkıh ilminde nasıl imamlar, mezhep imamları ihtilaf etmişlerse, sarf nahu ilminde de bu ilmin müştehitleri, bu ilmin mutahassısları bazı hususlarda ihtilaf etmişler. Ama netice aynı kapıya çıkıyor. Netice aynı. Elbette bazılarının daha görüşü daha kuvvetli, daha sahih oluyor. Bazılarının daha zayıf olabiliyor. Şimdi bina kitabında biz bu altı kalıbı sırasıyla öğrendik. Neydi? Fe'ale yef'ulu, fe'ale yef'ilu, fe'ale yef'alu. Fe'ile yef'alu, fe'ule yef'ulu, bir de fe'ile yef'ilu. Bu altı kalıbı öğrendik. Bu sülasi mücerred babları ve bunların sıralamasını binaya göre ezberleyin ve ona göre bilin ve dünyanın neresine giderseniz gidin, evet dünyanın neresine giderseniz gidin, binadaki şekilde o tertibe göre, o sıraya göre size sorulduğu zaman cevap verin. Mesela diyelim Allah nasip etti, Ezher'e gittiniz, Mısır'a gittiniz. Orada birisi size dese ki, Sülasi Mücerred'in dördüncü babı nedir? Hemen e, fe'ile fe yef'alu diyeceksiniz. Fe'ile yef'alu. Birinci bab nedir? Feale yef'ulu. Üçüncü bab nedir? Feale yef'alu. Yani aynen binada öğrendiğiniz gibidir. Bunların tertibi. Yani bütün İslam aleminde ve Arap dil bilimcileri, Arap dilinde mutahassıs olanların nezdinde makbul olan en doğru görüş budur. Fakat İzzi kitabında biraz farklı anlatılmış. Nasıl? İzzi kitabında diyor ki toplam beş bab var 5 bab. Faile yef'ilu babı ise faile yef'ilu babı ise mustakil bir bab değil. Faile yef'alu babından şazdır diyor. O babın şazıdır diyor. Aslında diyor izi kitabı diyor ki faile yef'ilu diye bir kalıp yok. Faile yef'aludur aslı. Aslı faile yef'aludur fakat şaz olarak bazıları faile yef'ilu gelmiş. Ufak bir ihtilaf önemli değil. Yani İzzi'nin musannıfı da kabul ediyor. Arapçada fe'ile yef'ilu kalıplar var. Ama bu müstakil bir kalıp değil. Müstakil bir bab değil. Nereden gelmedir bu? Bu aslında fe'ile yef'aludur. Yani hasibe yahsibu aslında hasibe yahsebudur demek istiyor. Aslında hasibe yahsebudur fakat şaz olarak hasibe yahsibu gelmiş. Bina ne diyor? Bina diyor hayır. Bina kitabı diyor ki Fe'ile yef'ilu kalıbı da başlı başına müstakil bir kalıptır, doğru bir kalıptır, şaz falan değil. Neyse bu fazla önemli değil. Demek ki İzzide diyor ki fe'ile olsa mazisi, sülasi mücerred bir fiilin mazisi fe'ile olursa mudari'e yef'alu gelir illa. illa şu durum müstesna. Hangi durum? İlla ma o kalıp ki o siga ki şezze şaz olmuştur. İlla istisna, hariç. Ne hariç? Neyi hariç ediyor? Ma, o siga ki, o kalıp ki, o örnek ki şezze, şaz olmuştur. Kurala aykırı davranmıştır. Kurala aykırı gelmiştir. Şazdır, o istisnadır. Ne gibi nahvu, ne gibi örnek? Nahvu hasibe yahsibu, hasibe yahsibu gibi. Aslında yahsebu gelmesi gerekir diyor. Ezi diyor ki aslında yahsebu gelmesi gerekirken yahsibu gelmiş. Bu da oldu bir bab. Bu da oldu bir kalıp aslında. Evet. Nahvu hasibe yahsibu ve ehevatuhu ve onun kardeşleri ve onun benzerleri yani. Veya ve ehevatihi de okuyabiliriz. Nahvu ehevatihi yani kardeşlerinin örneği gibi. Neyse nahvu hasibe yahsibu hasibe yahsibu örneği ve bir de ehevatuhu onun kardeşleri, onun benzerleri mislu ne gibi? Vemika yemiku ve veritha yerithu. Vemika yemiku ve veritha yerithu. Burada muhakkak ki daha evvel izi okuyanınız veya sarfın diğer kurallarını, kaidelerini okuyanlarınız bilmiyorsa şöyle bir soru kafalarına takılacak. Diyecekler ki vemike niye mudari'i yemiku eksik gelmiş? Yevmiku olması lazımdı. Doğru ya vemike yevmiku. Hani bu vav? Vav nerede? Veya verise yevrithu olması lazım. Verise yevrithu. Evet verise yevrithu. Nerede o vav? Şöyle cevaplandırıyoruz. Birinci cevabımız diyoruz ki bunun kuralını öğreneceğiz. Bunun kaidesini öğreneceğiz. Hem de bu izzi kitabında misal yani e, hatırlarsanız Eksam-ı seb'a, sahih, misal, ecvef, nakıs, sahih hasto, misal esto, mudaaf, lefifu, nakısu, mehmuzu, ecvef. Bu beyti hatırlayalım. Bina kitabında okuduk. İşte misal e, fiilini okuduğumuz zaman göreceğiz. Bazı durumlarda mudara'da vav gidiyor. Yani e, e, faul fiil gidiyor. İşte burada da ve mike yevmikudur aslı. Vemike yevmiku ama yemiku olmuş. Vav gitmiş mudara'da. Verise yevrisudur. Orada da mudara'da vav gitmiş. Bu fazla önemli değil. Bunları öğreneceğiz çünkü. Yani burada önemli olan bu altı kalıbı tekrar öğreniyoruz. Bu altı babı tekrar öğreniyoruz ama biraz farklı, biraz kısa bir şekilde binaya nazaran, bina kitabına nazaran. Ve in eğer kana olursa madihi madisi yani sülasi mücerredin madisi. Hani sülasi mücerredi okuyoruz ya. Madihi onun yani sülasi mücerredin mazisi ala fe'ule. Fe'ule kalıbı üzerine gelirse, fe'ule şeklinde olursa madmumel ayni. Aynül fiilin yani orta harfin dammeli olmasıyla. Madmum, dammelenmiş olmasıyla fe mudari'uhu. Netice olarak öyleyse onun mudari'i yani mazisi fe'ule olanın mudari'i mazisi fe'ule olanın mudari'i yef'ulu yef'ulu şeklinde gelir. Bir dammil ayni yine aynın dammesiyle. Binadan hatırlıyoruz. Beşinci bab neydi? Fe'ule yef'ulu. İşte onu öğretiyor bize. Mazi fe'ule olursa mudara'en tek bir seçeneği var. Mudara kesinlikle yef'ulu gelir. Yani mazi fe'ule oldu mu mudara'en birden fazla gelme ihtimali yok. Birden fazla değişik alternatif yok. Fe'ula oldu mu madi muhakkak yef'uludur. Bidammil ayni nahvu örnek ne gibi? Hasune yahsunu gibi. Hasune yahsunu ve karume yekrumu. Evet dikkat edin. Hasune mazi, yahsunu mudare, kerume madi, yekrumu mudare. Hasune güzel oldu. Bunlar hatırlarsanız binada, bina kitabında hatırlarsanız bu kalıp yani fe'ule yef'ulu kalıbı sadece lazım geliyordu bu kalıpta müteaddi fiil bulunmuyor. Müteaddi yani geçişli fiil bulunmuyor. Bu kalıpta olanların hepsi nedir? Hepsi lazım, geçişsiz fiillerdir. Mesela hasune güzel oldu. Hasune zeydun, zeyd güzel oldu. Veya yahsunu zeydun, zeyd güzel olur. Kerume cömert oldu, kerim oldu. Kerume zeydun, zeyd cömert oldu. Yekrumu zeydun, zeyd cömert olur. İşte bunlar lazım, geçsiz yani kendisine oluyor. Başkasına etki etmiyor. Yani müteaddi değil bu fiil. Geçişli değil. Evet, sülasi mücerretleri bitirdik. Bitirdik ama yine de tekrar tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Bu konuyu bina kitabından tekrarlayın. Çünkü bina kitabı iziden daha geniş, daha güzel ve tertibini daha doğru vermiş. Onun için sizi tekrar bina kitabına havale ediyoruz. Oradaki derslerinizi tekrarlayın, hatırlayın, e, tekrar tekrar okuyun. Tabi buradan da iziden de bol bol tekrar yaparsınız. Tekrar ne kadar fazla olursa o kadar güzel olur. Evet. Rubai mücerredi de okuyalım. Ve emmer rubaiyyül mücerredu. Rubai mücerrede gelince yani dörtlü. Rubai dörtlü, mücerret yalın. Üzerinde zaid harf yok fazla harf yok. Ve emmer rubaiyyül mücerredu fe lehu onun için, le için hu onun. Onun için bina binaün vahidün. Bir bina var, bir siga var, bir yapı var. Onun bir kalıbı var. Felehu binaün vahid. Fehuve o kalıpta nedir? O bina, o siga nedir? Fe'lele, yufe'lilu, fe'leleten ve fi'lalen. Evet. Binada da gördük bunu. Fe'lele, mazi, Yufe'lilu mudare, fe'leleten mastar ve fi'lalen mastar. İki çeşit mastarı var. Fe'lele fe ayn lam zaten faul fiil. Aynül fiil ama birinci lamül fiil, ikinci lamül fiil. Rubailerde bu var. Birinci lamül fiil, ikinci lamül fiil. Evet. Yef e, fe'lele, yufe'lilu, fe'leleten ve fi'lalen. Ne gibi bir örnek getirelim? Bu kalıpta olan bir örnek. Ne gibi? Eee da, ke dahraca diyor. Dahraca gibi. Ke gibi demektir. Ke dahraca. Dahraca gibi. Dahraca fe'lele kalıbında. Dahraca aynen fe'lele kalıbında. Yudahricu yufe'lilu kalıbında. Dahraceten fe'leleten kalıbında. E, dihracen yazmamış. Siz yazın bir kenara bir köşeye yazın. Dahraca yudahricu dahraceten ve dihracen. Fi'lalen de var ya. Burada masar iki çeşit geliyor. Dahraca yudahricu dahraceten ve dihracen. Fe'leleten ve fi'lalen. Evet. Dahraca nedir? Dal faul fiil. Fa'ya karşılık geliyor. He aynül fiil. Re birinci lamül fiil. Cim ikinci lamül fiil. Evet tekrar ediyorum. Dal faul fiil. He aynül fiil. Re birinci lamül fiil. Cim ikinci lamül fiil. Evet, Rubai Mücerredi de gördük. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. İbareyi okuyorum. فَاِنْ كَانَ مَاضِيهِ عَلَى فَعِلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فَمُضَارِعُهُ يَجِيءُ عَلَى يَفْعَلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ نحو علم يعلم إلا ما شذ نحو حسب يحسب وأخواته مثل ومق يمق وورث يرث وإن كان ماضيه على فعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين نحو حسن يحسن وكرم يكرم وأما الرباعي المجرد فله بناء واحد فهو فعلل يفعلل فعللة وفعلالا كدحرج يدحرج دحرجة ودحراجان